бо збудував би перший курінь. Ага, на безриб'ї і рак риба. Ні, ти і так великий, тільки про це ще ніхто не знає. Мені досить, що знаєш ти. Неправда, сказала вона. Іноді мені здається, що ти віддав би мене за виголошену з трибуни на твою честь похвалу. З чого ти взяла? Адже я про таке ніколи не говорив отакі скромні, сором'язливі. Там вона доторкнулася до його голови і йде пекельна робота. А для чого тоді оте, як ти кажеш, визнання? Хіба не для любові? За все, що ми робимо, ми робимо для жінок, для іншої любові, для нової. Усі славолюбові люди не вміють по-справжньому кохати. Тоді як же це тільки гіпотеза, засміялася вона і знову посмутніла. Повз них прошмигнув маленький чорний човник. Потужний мотор гнав його швидко. Ніс стримів високо над водою. Маленький гарний човняр сидів, зігнувшись на кормі. Ніби чорт на кочерзі, сказала Ірина. Отак би й нам купити човен і пливти, пливти. Він випустив її руку з своєї руки, випустив поспішливо, немов утікав. Може, їй тільки здалося таке? Вона кохала його особливо спрагло, до щемкого болю, і кожен його порух, кожна тінь відбивалися в її серці проте зараз їй чомусь здалося, що він цього не почуває, що після утіх тіла взагалі стає холодний і навіть хоче спекатися її. Не вірила в це, проте трошки думала. Увесь вік пливти не можна, мовив він, потрібен берег. А берег це що? Їй здалося, що він мов би, відповів на її думки. Вона побачила, як двоє рибалок гойдаються на здійнятій ракетою хвилі, сказала начебто без будь-якого зв'язку з попереднім. Ось ми все їздимо, ходимо і крадемо любов, і мучимося страшенно, що обманюємо. І, мабуть, від того і любов або надто солодка, або надто гірка. А коли відкриємося всім, коли одружимося, хіба не виникне в душі зла? Він здивований спантеличено подивився на неї, заклав обидві руки за поручень за спиною, обіперся об нього. Позаду з-під ракети здіймалися віяла бризок. Його обличчя на тлі потужних струменів було красивим і мужнім. За що зло? за оце все, що крали. Ми він довго і важко підбирав слова. На його високе чисте чоло набігли зморшки. Заслужимо щастя мукою і знатимемо ціну кожній хвилині. Ти знову сказав не серцем, а мислю. Хвилин тих стане безліч, а цих мало. Але я це так. Сама не знаю, що зі мною коїться. Мені страшно йти додому. Іду і кожного разу думаю, ось зараз мені отбере голос або станеться ще щось значно гірше. Страшно казати неправду і це. Воно схоже на те. Померла торік у Василя Васильовича сестра. Приїхала до нас, відчула себе погано, її поклали в лікарню. Зробили невелику операцію, вже стала одужувати, а вночі померла. Ми не знали. Я пішла провідати, понесла черешень. Мені віддали її речі, годинник сумочку з документами.